februārī mēs visā baznīcā svinējām kunga pasludināšanas eh, svētkus. Un eh, tā ir diena, kad īpaši sveicam eh, konsekrētas personas, kas veltījušas savu dzīvi Dievam īpašā veidā. Un šodien raidījumā mums viesosies arī divas konsekrētas personas – Euharistiskā Jēzus kongregācijas māsas, eh, <clears throat> māsa Emanuela Linda Ceple, kura mums ir eh, daudziem ļoti labi pazīstama un iemīļota māsa, kuru mēs zinām, un varbūt mazliet mazāk pazīstama eh, māsa Euharistiskā Jēzus kongregācijai arī piedaroša Bernadeta Mališkaite. Mališkaite. Labrīt, māsas, vai jūs mūs dzirdat? Jā, labrīt. labrīt. Māsas, jūs šobrīd eh, studijā neatrodaties fiziski, bet esat ehm, tiešsaistē mums pievienojušās ar Zoom palīdzību. Kur jūs atrodaties fiziski šobrīd? Fiziski šobrīd esam Līvānos. Līvānos, un varbūt nedaudz varat dažos vārdos pastāstīt eh, par sevi. Mm. Eh, laikam sākšu es, ja man vairāk nebūs iespējas eh, parunāt. Esmu Māsa Emanuela, dzīvoju šobrīd, šobrīd Līvānos un esmu Euharistiskā Jēzus kongregācijas māsa. Un, eh, izmantojot iespēju, ka pie mums ciemojas šobrīd māsas no Lietuvas, tad arī, arī priecājos, ka arī radio Marija Latvijas klausītāji varēs iepazīties ar ļoti brīnišķīgu mūsu māsu, uh, māsu Bernadete, jeb Benu, kā mēs viņu saucam, bet tagad es viņai došu vārdu. Mm. Jā, tad māsa runās lietuviski, un jūs eh, tulkosiet uz latviešu valodu. Jā, māsa Bernadete, varbūt arī jūs varētu lūdzu sākumā eh, pastāstīt nedaudz par sevi, no kurienes nākat. Es atvykusi Līvaņa, ierados Līvānos. Esu iš Lietuvos. Nu, Lietuvas. Kaune dirbu gyvenimo ir tikėjimo institute. E, Strādāju ikdienā Kaunijā dzīves un ticības institūtā. Tai yra saugusių neformalus švietimas. Kas yra pieaugušo neformālā reliģiskā izglītība. Vedam seminarus, kursus, rekolekcijas. Mēs vadām dažādus seminārus, kursus un rekolekcijas. O savaitgaliais vykstu į nedidelę parapiją prie sienos, netoli Kaliningrado, Eh, un nedēļas nogalēs es vienmēr dodos uz nelielu draugu, kas ir pie Lietuvas eh, robežas ar Kaļiņģeradu. Ir ten darbojas uz parapijas reikalais. Un saucas eh, pilsētiņa ir apmēram kā Līvāni, tāda lieluma. Viņa saucas Kiberti, un viņa tur darbojas kā mm, draudzes pastorācijā. Aišku, dabar ypatingos sąlygos, pandemijos sąlygos, turbūt kaip ir Latvijoje, tai darbai truputį keičiasi jų pobūdis. Protams, pandēmijas apstākļos eh, darbi, darbi ir saudabīgi savādāki nekā ierastās, ierastos apstākļos. Jā, māsa Bernadete, bet eh, sakiet, lūdzu, cik ilgi jūs jau esat māsa? Protams, vispirms aizmirsu jūs abas eh, no sirds apsveikt šajos konsekrēto dzīves svētkos. Bet cik, cik gadus jau jūs esat kā konsekrēta persona? Aš įstojau į vienuoliją, kai baigiau institutą. Es iestājos klosterī, kad pabeidzu pedagoģisko institūtu. Tai praktiškai dabar labai greitai turėtų būti 45 metai. Drīz jau būs 45 gadi. Tā ir ļoti bagāta pieredze. Jā, paldies par jūsu kalpošanu no Latvijas, no Latvijas klausītājiem. Paldies, klausītāju vārdu. Ačiū. Paldies! Jā. Bet eh, vēl ir kāda lieta, ar kuru mēs īpaši varam sveikt eh, māsu Bernadetu Mališkaiti, jo pavisam nesen. Um, līdzīgi kā mēs Latvijā svinam um, um, barikāžu piemiņas dienu 20. janvārī, tā arī Lietuvā ir eh, šāda līdzīga diena, un tā tiek atzīmēta 13. janvārī, un šogad Lietuvā 13. janvārī notika E, svinīga ceremonija pie Lietuvas e, Republikas saimas, un tajā tika pasniegts augsts valsts apbalvojums. Tā ir brīvības prēmija, un tā tika pasniegta šoreiz trim padomju laika pagrīdes izdevuma Lietuvas katoļu baznīcas hronika līdzstrādniekiem. Nu, lūk, un šis augstais apbalvojums, apbalvojums tika pasniegts tātad arī māsai Bernadetai Mališkaitei. Un šodien mums būs tā brīnišķīgā iespēja vairāk uzzināt tieši par šo izdevumu, vairāk par tiem cilvēkiem, kas darbojās ar šo izdevumu un jā, kas, kas, kas tad, kam tad par godu šis apbalvojums brīvības prēmija tika pasniegts. Jā, tātad uh, sveicam, uh, sveicam. Sveicam māsu, un tagad mēs arī varam redzēt, uh, paldies uh, Jēkabam par tehnisko atbalstu, varam redzēt arī YouTube uh, tiešēdēs gan māsas, gan, gan studiju. Jā, tā kā varbūt māsa, varat lūdzu vispārīgi nedaudz pastāstīt, kam par godu un kāda veida tas apbalvojums ir un kam par godu tas tiek pasniegts? laisvės premija tai yra tokia kasmetinė Lietuvos premija. Gyvybės premija ir įgadėja Lietuvos premija. Jinai buvo įsteigta 2011 metais. 2011. gadā tika iedibināta. Lietuvos Seimo. Un to iedibināja Lietuvas Seima. Ir įteikiama kas met sausio 13 per Lietuvos gynėjų dieną. Katru gadu 13. janvārī Lietuvas aizstāvju dienā tā tiek kādam sniegta. ir jinai įteikiama fiziniam arba juridiniam asmeniui. Un to var pasniegt vai nu fiziskai, vai juridiskai personai. Nusipelniusiam laisvei, demokratijai, žmogaus, teisi, Kam, žmogaus teisėms. Par nopelniem brīvībai, demokrātijai, cilvēku tiesībām. Jā, un tad vairāk par to, kas tad ir Lietuvas katoļu baznīcas kronika un kā tas ir saistīts ar brīvību, ar šo brīvības cīņām, ar cīņām pret padomju laiku, laika uzspiestējām represijām. Kas, kas tas ir? Kai Lietuvai baigėsi partizaninis pasipriešinimas, kad Lietuvā beidzās partizānu pretošanās kustība, Tada pasipriešinimas vyko žodžiu, raštu, per spaudą, nu, per pogrindžio spaudą. Tad sākās pretošanās e, ar vārdu tieši caur e, pagrīdes izdevumiem. Ir 1972 m. kovo 19 buvo išleistas pirmas kronikos numeris. 1972. gada 19. martā iznāca pirmais kronikas numurs. Jos tikslas buvo parodyti pasauliui, kas vyksta tos geležinės uždangos. Un tās mērķis bija parādīt pasaulē, kas tad notiek aiz tā dzelzs priekškara īstenībā. Aišku, tai buvo Lietuvos katalikų bažnyčios kronika ir jinai fiksavo faktus, tikinčiųjų persekimo faktus. E, protams, tā kā tā bija tieši Lietuvas katoļu baznīcas kronika, tad tā fiksēja faktus, kas saistīti ar ticīgo represijām pret ticīgajiem vai ticīgo vajāšanu Lietuvā jos e, reguliarumas buvo maždaug 2,5-3 mėnesiai. E, tā iznāca apmēram reizi divos, e, trijos mēnešos. Kiekvienas leidinys praktiškai turi turėti savo rubrikas. Un katram izdevumam ir savas rubrikas parasti. Tai pirmiausia būdavo įvadinis straipsnis. Parasti tajā bija ievadraksts kuris atspindėdavo bendrą tikinčiųjų padėtį arba labai svarbias aktualijas. Šajā ievadrakstā tika aprakstīta tādas kopējās ticīgo stāvoklis tajā brīdī un svarīgākās aktualitātes. Tad eh, žinios iš viskupijų. Pēc tam nāca ziņas no diecēzēm. Kratos ir tardymai. Dažādas kratīšanas un, eh, un pratināšanas. Mūsų kaliniai, apraksti par uh, apcietinātiem cilvēkiem. Kuriuose būdavo spausdami jų laiškai iš kalėjimų. Tika, tika mm, tātad atspoguļotas tās vēstules, kas, saņem, kas tika saņemtas no cietumiem. Buvo tokia rubrika sovietinėje mokykloje. Bija arī rubrika, kas notiek padomju skolā. Sovietinėse respublikose. Un arī padomju republikās. Ir numeris būdavo leidžiamas ne tik uh, paskleidžiamas ne tik Lietuvoje, bet jo tikslas būdavo, kad jis pasiektų vakarus. Un e, šī kronika izplatīta tika nevien Lietuvā, bet viens no galvenajiem mērķiem, lai tas sasniegtu arī rietumus. Ir tada per radio, Europos radio stotis, per Amerikos balsą, Vatikano radiją. Un pēc tam šīs ziņas e, nāca tātad caur Eiropas, e, brīvās Eiropas, Amerikas balss un Vatikāna radio stacijām. ir taip pasaulis sužinojo, kas vyksta iš tikrųjų, nes būdavo skelbiama, kad tikėjimas yra laisvas, bet iš tikrųjų taip nebuvo, vis tai žinom. Tada veidā pasaulį uzzināja, kas notiek patiesībā, jo tikai eh, padomju vara sludināja, kad ir ticības brīvība padomju savienībā, bet visi zinām, ka tā īstenībā nebija. Ir kronikos stiprybė yra ne interpretacijos faktų, o patys faktai. Un kronikas spēks bija nevis faktu interpretācijā, bet pašos faktos. Lietuvoje po kronikos, šalia kronikos ėjo maždaug per 14-15 pogrindžio leidinių. Līdzās kronikai Lietuvā tika izdoti apmēram 14-15 pagrīdes izdevumi. Kaip Alma Mater studentam. Kā Alma Mater studentiem. Jaunoji Lietuva moksleiviams. Jaunā Lietuva skolniekiem. E, kunigai leido savo tiesos žodis perspektyvos Arī priesteri izdeva tādus izdevumus kā patiesības vārds perspektīvas. Bet aušrā, botiesama, istorinė mūsų aušrā, kaip tautos, toks pasipriešinimų, daugiau tautos reikalus. Izdevums aus, Ausma atspoguļoja mūsu visas tautas tādu pretošanās kustību. Bet kronika buvo tokia viena iš reikšmingiausių, ilgiausiai ėjusių ir tiesiog nu, kažkaip kiti buvo labiau po šalia. Kronika bija viens no svarīgākajiem un visilgāk eh, izgājušajiem izdevumiem. Ir nesunaikinta, pat ir, kai pasidarė atgimimas atsirado, tada jinai pati tiesiog jau buvo neaktuali, nes atgavome spaudos laisvę. Un kroniku tā arī, tā arī neaizvēra. Viņa vienkārši pat, pat, pati beidzām viņu izdot, tad, kad jau bija atgūta preses brīvība. Ir dar labai įdomus toks faktas, kai dabar pasižiūrime taip retrospektyviai atgal. Arī interesants viens fakts, tā atpakaļ skatoties. Kad kronika Lietuvoje buvo ėjo pogrindžio sąlygom, o, vakaru, o vakaruose laisvai. Ka kroniku Lietuvā izdevām pagrīdes apstākļos, bet rietumos tā izgāja brīvi. Nes kai kronikos numerį gaudavo vakarai, jo kad kronikas numuru saņēma rietumi, tada jie versdavo į ispanų, italų, anglų, vokiečių kalbas. Ta tika tūkota anglių, spāņu, vācu un citās valodās. Ir taip tos žinios plito po pasaulį, kas vyksta už tos geležinės uždangos. Un tādā veidā ziņas par to, kas notiekās dzelzs priekškarā, izplatījās pa visu pasauli. Man kā dzimušai brīvā Latvijā ir ļoti grūti iztēloties, kā tas bija. Un, eh, kā tad vispār varēja dabūt pāri tai robežai aiz tā dzelzs aizkara kaut kā? Kā tas, kā tas izdevums tik regulāri, tas taču ir, nu, ir reizi divos mēnešos, tas ir pietiekami bieži. Kā tas bija iespējams? Nu, mes patys, eh, kurie vieni anksčiau, kiti vėliau įsijungė, įsitraukė į kronikos darbus, uh, E, Galvoju, kad iš, nu, kronika išleis, gal nu, tris metus pavyks eikti. Tiesnība sakot, mums paši agrāk, citi vēlāk pievienojās šim darbam, mēs paši domājām, ka apmēram nu, maksimum trīs gadus varēsim šo, šo izdevumu izdot. Ir tą visą darbą labai dažnai išgyvendavom kaip biblinę Davidu Korgalijoto kovą. Mēs tiešām šo darbu izdzīvojām kā biblisko mazā Dāvida un Goliāta cīņu. Ir turbūt kiekvienas prispėties prie kronikos, galėtų pasakoti be atveju, sunkiausiais momentais globodavo Dievo vaistus ranka. Man liekas, ka katrs, kurš, kurš ir darbojies šā izdevuma izdošanā, varētu vienkārši brīnumainus notikumus stāstīt par to, kā grūtos brīžos Dieva apredzība palīdzēja. Ir kai labai tiki savo idėją, jos būtinumu, manau, kad atsiranda ir tų pagalbininkų. Bet kad tu ļoti tici savai idejai un ka tā tiešām ir nepieciešama, atrodas palīgi. Un žmonės yra išradingi. Un cilvēki ir ļoti, ļoti ar labu iztēli. Kronikai papulti vakarus padēdavo Maskavos disidenti. Tā piemēram, lai kronika nonāktu rietumos, eh, tam palīdzēja Maskavas disidenti. Čia galėtumėm paminėti tokį Sergeju Kavaļovą, kuris buvo pirmas laisvės premijos laureatas. Tāds, piemēram, bija Sergejs Kovaļovs, kurš bija arī pirmais brīvības prēmijas laureāts. Saharova šeima. Saharova ģimene. Tatjana Velikanova, Glebas, Jakuninas, daugybė žmonių. Šiaip daudz cilvēki. Šiaip e, kronika daugiau sistengdomis, visi laikai stengdavosi ją filmutę, filmutę, nufilmuoti filmutėje. Visos laikos mēs darījām tā, ka šo apkopoto materiālu mēs fotografējām uz fotofilmas. Tagad. Ir tada tą filmutį reikėdavo kažkaip išradingai paslėpti. Un tad to filmiņu ļoti eh, radoši vajadzēja kaut ko noslēpt. Ar tai knygos nogarēlī, ar tai pudrinī. To varēja darīt, piemēram, Pastoj. grāmatas vāciņā, zobu pasta stūbiņā vai, vai pūdera, pūdera kastītē. Buvo laikas, kai keliai per Maskavu užsidarė. Tad, kad ceļi caur Maskavu aizvērās. Ir tada atvykę į Lietuvą, užsieniečiai svečiai išveš, sutikdavo išvežti. Tad e, piekritā uz rietumiem kroniku vest e, viesi, kas bija ieradušies no, no rietumiem Lietuvā. Buvo labai malonu matyti, kad kai 91 metais viešėjau Amerikoje, kad es 1991. gadā ciemojos Amerikā. Esu mačiusi e, keletą numerių, kuriuos atvežė visiškai ne iš redakcijos žmonės, o savo ruoštų skaitytojai. es eh, ieraudzīju, ka tur ir iznākuši vairāki numuri, kuri, kurus eh, nebijām mēs nodevuši, bet cilvēki paši bija kaut kādā veidā dabūjuši pāri robežām. Nes paprastai kronikos pirmajam puslapyje buvo parašyta, perskaitys duokit tam ir jie gali padaugint. Arī kronikas pirmajā lapusē vienmēr bija uzraksts, kad izlasīsi, dod citam, un, ja, ja ir iespējams, pavairo. Ir dabar tikrai randam atpažįstam, arba tiesiog žmonės pradeda kalbėti, kurie tai padaugindavo. Tai buvo net moksleiviai. Un eh, tagad ar, ar vien vairāk uzzinām par, par cilvēkiem, kas tiešām arī pavēroja šo kroniku. Tie bija pat skolnieki, kuri to pārrakstīja. Ir tai tikrai nebuvo, kaip sakiau, Dievo paisas ranka labai daug, daug, daug globojo. Tai tikrai nebuvo tie, kurie patys drąsiausi arba patys kažkokie bebaimie, nesugalnumieji žmonės. Es tiešām apliecinu, ka šeit darbojās Dieva apredzības roka, jo tie līdzstrādnieki tiešām nebija ne tie drošākie, ne tie veiklākie cilvēki. Nes iš tikrųjų 14 žmonių už kroniką buvo tiesiogiai nuteisti kalėti arba tremtimi. 14 cilvēki par kronikas izdošanu tika apcietināti un aizsūtīti trimdā. Sudėjus jų visų metus, Ja, sa, ja saliktu kopā visus šos apcietinājumu un trimdes gadus, uz ikvienam no mērķiem bija 80 dienas. Tad par katru no 81 iznākušā numura sudīta kažkieno tai trimtie arba kalėjime beveik vienerių metų auka. Tātad par katru šo numuru e, ir salikta, salikts viens gads trimdā vai cietumā. Bet tikrai to būtu neužtekę. Bet ar to vien arī nebūtu pieticis. Jeigu tai nebūtu rīmimasis Dievu ja mēs nebalstītos Dievā. Patiešām dārga maksa tika maksāta par brīvību un par eh, patiesību. Um, Dargās māsas, eh, es piedāvāju, ka šajā brīdī mēs eh, varam pārdomāt šo brīvības, patiesības cīnīšanu um, kādā dziesmas pauzē, kuru jūs arī pašas esat uh, iesūtījušas, un tā ir dziesma. Uh, šī dziesma arī ir um, īpaša. Tā ir evharistiskā Jēzus māsu kongregācijas dibinātāja tēva Franciska Masiļon, Masiļoņa um, vārdiem e, dziesmas atcerēta. Tā kā klausīsimies, un pēc tam būsim arī atpakaļ. Ja tev radio klausītāji ir kāds jautājums vai komentārs, ko vēlies uzdot māsām, tad droši iesaisties rakstī īziņu uz numuru studijā 266 772 72 vai arī zvani dziesmas laikā un uh, uzdot savu jautājumu 67 969 131 ir ētera tālrunis, pa kuru mūs var sazvanīt, bet tagad dziesma. να μάτω άκης να πτυάπα ρανκός ο άστι κυλαμπέλ τι κυλαμπέλ gyviau negu tave matyčiau ar apčiuopčiau. Man tu sakai pati tiesa ir meilė. Tave aš lovinu tave gerbiu. Šoja beribi ostios menkistei. Tada aš myliu beribą meilę. Save aukoju tau, o meilės meilę. tikiu, tu čia esi, tu čia esi. Tylusis Nazareto darbininkė. Kalvarijos gyvoji kryžiaus auka. Velykų rytmečio mieliausias Dievas. Juk tu čia esi, tu čia esi. Tikrasis vynmedi gyvybės duona. Be krašte dieviškų vertybių jūra. Onailes kankini, onailes naila. Tava aš lovinu tavą gerbiu. Izskan dziesma lietuviešu valodā - Euharistiskais kredo. Tā saucas dziesma, un uh, varbūt māsa Emanuela un māsa um, Bernadete, varat nedaudz pastāstīt, par ko ir šī dziesma? Dziesma laikam ļoti, ļoti labi pauž tieši mūsu, mūsu dibinātāja lielo mīlestību uz evaharistiju, kur viņš evaharistiskajā jēzu redz teiktu, vis, visu Jēzus dzīvi. Apdzied gan, gan Betlēmes bērnu, gan Nāceretes strādnieku, gan Kalvārijas kalnu upuri, gan Lieldienu rītausmas mīļo Dievu un eh, mēs eh, pielūdzam un, un mīlam un gribam tāpat savu dzīvi veltīt šim Dievam, kas mums visu sevi ir atdevis. Laikam tā būtu īsumā šīs dziesmas teksts. Un šo evaharistisko kredo arī mūsu māsas lūdzas katru dienu adorācijas laikā. Hmm. Paldies par skaidrojumu un paldies par iespēju arī nedaudz vairāk iepazīt tieši jūsu kongregāciju. Uh, Um, jā, atgriežoties pie šī, šī darba, ko veica, e, es saprotu tieši māsu, evhristisko māsu, kong, e, māsu kongregācija bija pamat, pamat cilvēki, kas, tā, kas veidoja Lietuvas katoļu baznīcas kroniku, vai es pareizi saprotu? Vai tā bija tāda tā kā, e, organizācija, kur tikai jūs piedalījāties? Ar tik daļu valodu jūs būtu pagrindinīja līdēji kronikus. Nē. Kronika, jeigu dėl leidimo, tai sąlygos buvo tokios, kad e, tikrai į seminariją primdo penki žmonės, o numirdo 30 keli. Um, kunigai. Tajā laikā, kad kroniku e, izdevām, e, apstākļi Lietuvā bija tādi, ka priesteru seminārā, seminārā tika uzņemti pieci, bet gadā laikā nomira 35 priesteri. Mm. Už vaikų jaunimo katekizaciją kunigai buvo teisimi kalėjimu, par bērnu un, un jauniešu katehizāciju priesteri gāja cietumos. Jūs reliģijas podos šventu raštu no vērtības nu, nieko. Nebija nekāda reliģisko izdevumu svēto rakstu vai, vai lūkšanu grāmatu. Ir praktiski situācija buvo tokia, kad reikėjo arba mirti tīlē, arba dar prieš tai pasaulį pranešti. Un praktiski situācija bija tāda, ka vajadzēja vai nu nomirt klusi, vai kaut ko pateikt pasaulē. Ir tad aktīvākie Lietuvas kunigai? Un tad aktīvākie Lietuvas priesteri nusprendė, kad mirti tyliai gal neverta. Nolēma, ka nav vērts nomirt klusi. Ir pirmasis redaktorius ir, ir, ir iki galo, tai buvo dabartinis amerikiškas e, eminencija Sigitas Tamkevičius. Pirmais kronikas redaktors bija tagadējais Lietuvas kardināls Sigitas Tamkevičius. Po to prisijungdavo kiti, vienokia ar kitokia pagalba. Tad citi cilvēki pievienojās ar vienu vai citu palīdzību. Mes mm, dvi iš mūsų kongregacijos seserų, Elena ir aš, padėdom redaguoti. Mēs eh, divas māsas, cita māsa, kur arī saņēma šo prēmiju, māsa Helēna Gerārda un es, eh, tātad palīdzējām tieši ar redakciju. Bet aš, pavyzdžiui, sujungu no 44 numeriu. Bet es pieslēdzu šim darbam tikai no 44 numura. Nes tai buvo 1980 metai. 1980. gadā. Kiti prieš tai žmonės dirbė, suimti, į suimtų vietą ateidavo kiti. Pirms tam daudzi citi cilvēki strādāja un tika arestēti, ielikti cietumos, un viņu vietā vienkārši nācām mēs citi. Ar tie buvo tiek aktīvus kunigai, tiek seserys, mūsu kongregācijos ar ne mūsu. Tie bija gan aktīvi priesteri, gan dažādu kongregāciju, arī mūsu kongregācijas māsas. Bija Daugendovu, Latviju. Bija vieni, kas pavairoja šo kroniku, citi to izplatīja. Bet paprastai būtu tokia sąlyga, kad tais laikais buvo labai gerai nežinoti daug ko. Bet tajos laikos bija labi pārāk daudz nezināt. Ir visą laiką saugojom save nuo nežinau, nuo nereikalingų žinių, perteklinių. Mes, mes ļoti sargājām sevi no nevajadzīgām ziņām. ir saugojam kitus. Un tāpat sargājām citus. Nes kuo mažiau žinosi, ko tau nereikia žinot, tuo metu tu mažiau išsiduosi, išduosi. Jo, jo, protams, jo mazāk tu zināsi, jo mazāk tu arī varēsi nodot. Tardymo metu, ar, kad tevi patinās. Kratų metu, ar, kad būs skatīšanas. Dėl to paprastai neklausinėdom ir nepasakodom vieni kitiem. Tai nebuvo kažkokia redakcijos, tokia redakcija, kuri dabartiniais laikais dirba. Tas tiešām nebija tāda redakcija, kā tagad izdevumu, kā izdošana. Jā. Tas notika pavisam savādāk. Mēs nejautājām, un ļoti daudz ko arī nezinājām. Mums katram bija savs darbs. Protams, atlikām savu darbu. Mm. Mm. Bet kā tās ziņas par eh, vajātajiem kristiešiem, par to, kas notiek, kā tās nonāca līdz jums? Vai paši cilvēki griezās pie jums, vai jūs viņus meklējāt? Es nestādos priekšā, cik sarežģīts darbs tas bija. Jo, nu, Jā. tai kažkaip labai sunku suprasti dabartiniam žmogui. Tiešām mūsdienu cilvēkam grūti to saprast. Tikrai pirmiems numeriams, kaip savo prisiminimais dalinasi eminencija. Kā savos savās atmiņās dalās eminence kardināls, tad pirmajiem numuriem būdavo gana sunku, kokią surinkti medžiagą. Bija diezgan grūti savākt materiālu. Nes žmonės būdavo įsibaiminę ar nenorėdavo, arba tiesiog tylėdavo, nekalbėdavo. Cilvēki baidījās, viņi klusēja. Kronikai įsibėgėjant, kad kronika jau attīstījās, tai žmonės pradėjo drąsėti. Cilvēki kļuva arvien drošāki. Nes pradėjau suprasti, kad yra kas gina, kas užtaria, arba kad ne, vien, ne man vienam, taip kiti irgi labai drąsiai laikosi. Jo tieši caur šo kroniku cilvēki saprata, ka ir kāds, kas, kas stāv par viņiem, ka viņi nav vieni savā vajāšanās. Ir tiesiog tas medžiaga kažkaip jausdavai, ar kam perduoti ten, ar tai klebonui, ar tai Euharistijos bičiuliui, ar tai kažkokiai seseriai, bet kažkaip jausdavo žmonės, kam paduoti faktus apie savo kažkokį tardymą, mm. vykusį renginį, sugadintą ten, persekiot ar panašiai. Ir ji pasiekdavo tą kroniką ir tada automatiškai nu, žinodavai tą kanaliuką, per ką tu gali perduoti. cilvēki kaut kādā veidā viens ar otru uzzināja, kuram priesterim, kurai klostermāsai vai kādam lajam viņi var nodot šo informāciju par to, kādas vajāšanas ir piedzīvojis. Un tā atradās šie kanāli, kurus arī cilvēki no mutes mutē pastāstīja. Bet e, redakcija nekad nebuvo, kā jūs surasta. E, kronikas red, redakcija nekad e, padomju, tātad šī, šī represīvā sistēma neatklāja kas ir tieši Net, kronikas galvenie, galvenie net, darbinieki. Netreminencija teisė tiesiogiai ne už kroniką. Pat tad, kad notiesāja e, kardinālu Tamkeviču, viņš netika tiesās par kronikas izdošanu. Bet viņš, uz kitā veiklā, uz komitetā, ten, uz kitus darbus. Viņu, viņu tiesāja par citām lietām. Paprastai kažkaip būdavo sunku išleisti kalėjimą daugintojus ir platintojus. Protams, ka bija žēl, tad, kad apcietināja kronikas pavairotājus un izplatītājus. O paskui tiesiog buvo jau atšilimas, tikriausiai visai ten būtų buvę baigėsi. Droši vien, kad e, kaut kurā brīdī jau mūs visus būtu, būtu pieķēruši, bet tad jau nāca e, brīvības laiki. Un tātad pavisam kopā 17 gadus turpinājās izdot no 72. gada 17 gadus līdz pat brīvības izcīnīšanai kronika pastāvēja tik daudz, kas ir paveikts, un e, Dieva, dieva spēkā kalpojot uh, jā, e, tiešām brīnums bija vajadzīgs, lai tas izdzīvotu un netiktu atklāta redakcija un, un, un, un šie izdevumi turpinātu iznākt. Bet māsa man tāds varbūt personisks jautājums vairāk. Um, tad, kad valdošā vara uzspieda un uh, tieši vajāja šos kristiešus, kā radās vispār jums aicinājums kļūt par māsu? Jo taču skolā noteikti mācīja, ka dieva nav. Um, kristieši tika vajāti, lai gan it kā drīkstēja, bet nu, tomēr mēs jūtam šo milzīgo spiedienu. Um, kā jūs vispār nolēmāt pievienoties māsām? Kā sadzirdējāt savu aicinājumu? Aš manau, kad tas spaudimas, kuris daromas vaikams, jis labiau turėjo įtakos tiems, kurie neturėjo gerų katalikiškų šeimų. Es domāju, ka tas spiediens, kas tika darīts uz bērniem, vairāk ietekmēja tos, kuri nebija no stiprām katoliskām ģimenēm. Man labai pasisekė, aš gimiau katalikiškoje šeimoje, kur ir tėtis ir mama buvo vieno, vienu pažiūrų. Man ļoti paveicās, jo es piedzimu katoliskā ģimenē, kur gan tētim, gan mammai bija vienādi uzskati. Bet to savo gyvenimą mokykloje, tiek e, institute, aš turėjau ir sutikau labai daug nuostabių mokytojų ir dėstytojų. Bez tam savā dzīvē, gan skolā, gan pedagoģiskā institūtā, es satiku ļoti daudz brīnišķīgu skolotāju un pasniedzēju. Kurie mokė kritiškai mąstyti. Kuri mācīja mani domāt kritiski. Dievau lietuvių kalbą ir literatūrą. Es studēju lietuviešu valodu un literatūru. Ten labai daug galimybių vertybiniam ūkdymui. Un tajā bija ļoti daudz iespēju vērtību audzināšanā. Ir kadangi buvau tikinti, tiesiog Dievo malonė turbūt kažkaip suveikė, kad trečiam kursė aš nusprendžiau, kad turėčiau būti e, vienuolydė, nes žinojau, kad yra pogrindžio vienuolydė. Un tā kā, tā kā jau no bērnības biju dziļi ticīga, trešajā pedagoģiskā institūta kursā es uzzināju, ka pagrīdē ir klosteri un, un sapratu, ka gribu būt arī klostermāsa. māsa. Man kažkaip tuo metu atrodė, kad aš turiu eiti iki galo. Man tajā brīdī vienkārši likās, ka man ir jāiet līdz galam. Bet visada pašaukimai yra turbūt Dievo malonė, ar tai būtų šeimai, ar tai būtų vienuolija ir kunigystė, ar būti dėl visuomenės. Un, protams, ka katrs aicinājums vienkārši ir Dieva žēlastība, vai tas ir klostera, vai priesterības, vai ģimenes, vai sabiedrības labā atdotas dzīves aicinājums turbūt tikrai labai svarbu atpažinti ir kažkaip atsiliepti. Laikam ir svarīgi atpazīt un vienkārši atbildēt. Hmm. Jā, tas, tā ir skaista liecība, ka jebkuros apstākļos tomēr Dievs ir sauc, tad, tad aicinājums tiek dots, un, un, un, un tikai jautājums ir, vai mēs tos atdzirdam. Jā, māsa, jūs pievienojāties izdevumam, un izdevāt, e, palīdzējāt e, tapt e, Lietuvas katoļu baznīcas hronikai, kura cīnījās par brīvību un nesa šīs vēstis ne tikai Lietuvas ticīgajiem, bet arī visai, visai rietumu sabiedrībai. Un tad, kad beidzot pienāca tas laiks, 90. gadi, 80. gadu beigas, 90. gadu sākums, kāda jums bija sajūta Un it sevišķi, kā jūs pārdzīvojāt tos notikumus pie Lietuvas saimas, kas notika gan 13. janvārī, gan uh, vispār tajā laikā? Kāda bija sajūta? Kādas atmiņas jums ir par to laiku? Labai geri prisiminimai. Ļoti labas atmiņas. Aš atsimenu nu, visam turbūt pabaltį lygiai tas pats ir Latvijoje ir Estijoje. Matė mitingus daugybė žmonių su vėliavom, su Baltijos kelias. Es domāju, ka tā ir vienota Baltijas valstu pieredze, kad mēs redzējām šos lielos mītiņus, šos brīvības karogus un, un cilvēku daudzumu. E, kovo 11, kai buvo paskelbta nepriklausomybė, nežinau iš kur, bet mes kažkaip jautėm, kad tą dieną paskelbs. Lietuvā 1990. gada 11. martā tika pasludināta neatkarība. Es nezinu, kādā veidā, bet mēs visi jutām, ka tajā dienā tas notiks. Ir po mišių ryte. Un no ryta pēc mises. Virš 20 vaikų ir mes visą iki pat vakaro, vėlaus vakaro mes laukiam prie televizijos ekranų. Eh, mēs eh, kopā ar apmēram 20 bērniem eh, visu dienu gaidījām pie televīzijas ekrāniem šo notikumu. Vakarā šventiem pavargiem? Vakarā tad svinējām, lai arī noguruši. O, es citu, tur jau bija arī kauna. No rīta man bija jābrauc uz kaunu. Ir es atceros, ka es toks gyvus oras. Es atceros, ka bija ļoti tāds patīkams laiks. Ir aš nešiausi rankoje bilietą traukinio. Es nesu rokā vilciena bileti. Ir labai ilgai ieškojau šiukšliadėžės, kur jį išmesti. Un ļoti ilgi meklēju, kur ir atkritumu kaste, kur varētu to izmesti. Nes man buvo toks šventas jausmas, aš nieko negaliu numesti, mano šalis laisva. Bija, ir aš esu šeimininkas. Jo man bija tāda svēta sajūta, mana valsts ir brīva, un es esmu saimniece, es nedrīkstu šeit mētāt kaut ko. O kai buvo sausio 13, tai atsitiktinai, kaip tik irgi tuo momentu, sausio 12 vakarą atvažiavam su vaikais iš provincijos į Viļņu. Jā, jan, 13. janvāra notikumos mēs arī tā diezgan ekspromtam atbraucām kopā ar bērniem un jauniešiem vakarā pirms tam uz Viļņu. Mēs neplānojām, ka tas, ka tas naktis būs tokia krūdina naktis. Mēs nedomājām, ka tā būs tāda asiņaina naktis, kā tā bija. Bet tikrai mačiau tiek savo vaikuose, su kuriais atvažiavau, tiek visuose žmonėse tą ryštą, kad jeigu reikės, žūsim visi. Bet es gan savos jauniešos, gan citos cilvēkos, kas bija mums apkārt, redzēju apņemšanos, ka pat ja vajadzēs, iesim bojā. Tad vasaras vienība ir īštas, buvo to, tokie stiprus, kad aš manau, kad Dievas tiesiog negalėjo nelaiminti. Tas garas spēks un tā visa apņēmība bija tik stipri, ka man liekas, Dievs vienkārši nevarēja nedot mums svētību. tai nereiškia kad nebijojom bijojom buvo labai šalta tą naktį labai prisimenu kaip labai šaltą naktį tas nenozīmē ka mēs nebaidījāmies mēs ļoti baidījāmies atceros arī ka tas bija ļoti augsta nakts bet tiesiog nu, nėra kito kelio. Bet vienkārši nebija cita ceļa. Tu negali pabėgti nuo savo vertybių, tu negali pabėgti nuo to, ko tu tiki. Tu nevari aizbēgt no savām vērtībām, nevari aizbēgt no tā, kam tu tici. Aš nu, jūs taip pat išgyvenot barikadų dienā Kīvu. Es domāju, ka arī jūs to pašu piedzīvojāt barikāžu laikā. Ir dabar, kai minim tą dieną, tai aš manau, kad tai yra tikrai tokia šventa vienybės dvasios pergalės diena, kai mes minim nežuvusiuosius 30 metų, bet minim įprastam žuvusių auką. Un tagad, kad mēs atceramies šīs dienas, mēs Mēs nesvinam to bojā iešanu šo cilvēku, bet mēs redzam šo, šo bojā gājušo cilvēku upura vērtību un mēs svinam šo gara vienotību. Nes istoriniai faktai tai ir tik tai faktai. Prasme suteikiam atvindami. Jo vēstures fakti ir vienkārši fakti, bet jēgu mēs tiem dodam, kad tos atceramies. Ir tie, kai mes tikėm jie prasme, jie mums gražina identitetą, kas mes esame. Un tad, kad mēs dodam tiem šo jēgu, tad tie atkal savukārt mums sniedz identitāti, kas mēs īsti esam. Ir tada va, tos iš tokius vienybės dienos, man labai labai labai svarbu mums visiems, nes neišvengiamai gyveni, gyvenime būna skirtingų pažiūrų, skirtingų konfliktų, dar kažkokių. Ir tada mes atsimenam, kad mes visi esame broliai ir seserys. Protams, ka dzīvē ne, neizbēgami ir dažādu konfliktu un dažādu strīdu un tā tālāk, un tāpēc šīs vienotības dienas ir ļoti svarīgas, ja tajās mēs atceramies, ka visi esam brāļi un māsas. Nes jeigu mēs nesuteikiam to identitātu, tai kas mēs esam, dulkīs. Jo ja mēs nesaņemam šo identitāti, vai tad kas mēs esam, vai kādi putekļi tikai? Jā, diezgan daudz lietu, par ko pārdomāt. Un, uh, Māsa, man tāds vēl jautājums ir. Um, Latvija, tāpat kā Lietuva, kā jūs arī minējāt, un uh, mēs, mums ir līdzīgas, uh, līdzīga vēsture, un mēs esam neatkarīgas valstis jau gandrīz 30 gadus. Bet kas pa šo laiku ir mainījies? Jūs minējāt šo tādu, es pilnīgi sajūtu to pacelātību, to prieku, ka beidzot, beidzot šī zeme ir brīva, un es esmu saimnieks pats savā zemē. Uh, Ir 30 gadi gandrīz pagājuši. Vai mēs e, spējam pienācīgi šo novērtēt šo neatkarību un e, šo patiesību, kuru mēs tagad varam brīvi sludināt kaut vai no, um, no jumtiem? Kāds, kāds ir jūsu viedoklis par to? Aš manau, taip, kad labai daug kas pasikeitė. Užtenka pervažiuoti per mūsų šalis ir mes pamatysim besišypsančius žmonės, uh, gražius namus. Eh. Es domāju, ka mainījās ļoti daudz. Ja mēs tikai braucam caur mūsu valstīm, mēs redzam smaidošus cilvēkus, skaistas mājas. Jeigu žiūrėtumėm į mokslo pasaulį, verslo pasaulį, galimybę mokytis, keliauti. Iespēja mācīties, ceļot, zinātnes pasaules, biznesa pasaules attīstība. Spauda, knygos. Tāpat izdevniecība, grāmatas. Daugybė partijų galimybė. Iespēja dibināt partijas. Pati opozicija demonstrācijas rengti. Pat tā iespēja, ka ir opozīcija un mēs varam dažādas demonstrācijas eh, organizēt. Aišku, mes turim nemažai iššūkių ir ne viskas padaryta, žmonės esam keli, tautos irgi keli. Protams, ka ir daudz izaicinājumu, ne viss ir izdarīts, bet cilvēks jau vienmēr esam ceļā, tautas vienmēr ir ceļā. Mokamies kartu gyventi. Ir... Mēs mācāmies sadzīvot kopā. Ir aš manau, kad tie išoriniai dalykai pasikeitė mūsų šalyse labai matomi. Es domāju, ka ir ļoti redzamas visas tās lietas, kas mūsu valstīs ir mainījušās. O tie vidiniai dalykai, kuriuos mes kažkaip dar visą gyvenimą galbūt reikės su tuo dirbti. Protams, ir iekšējās lietas, ar kurām katram būs jāstrādā visu savu dzīvi. Tai reiškia, tas visas mūsų vidinės priklausomybės, ar tai būtų hedonizmui, malonumams, mūsu iekšējās atkarības, piemēram, no hedonisma, no baudas, no tokios uzrīkšņumos savās, no, no tāda sevis uzskatīšana par pašu svarīgāko, no tos tokios limties, no mēs ar neprieašas, varbūt manu saviraiškā. Cilvēkam jāiemācās iet no, no tas, ka es esmu pats svarīgākais uz to vārdu mēs. Tī čia daug daugybė darbų ir ypatingai tą dabar dar mes matom per tokius aš manau kad galbūt girdžiu taip ne tik ir, ir Latvijoje, ir, ir turbūt visoje Europoje, turim kai kuriais klausimais, ar tai būtų vakcinacijos klausimas, ar tai būtų... Tad daudz darba ir kopā vēl jāpadara arī šobrīd, kā zinām, visur, visur laikam visā Eiropā ir, piemēram, šīs batālijas par vakcinācijas jautājumiem. Bet laisvė tai nėra anarchija, bet brīvība nav anarchija. Ir mano laisvė baigėsi ten, kur prasideda kito laisvė, kur yra bendrėjai gėjai. Mana brīvība beidzas tur, kur sākas cita brīvība, kur ir kopējais labums. Ir laisvė visada turi dvi puses - laisvės, bet atsakomybės nėra. Un brīvībai vienmēr ir šīs divas puses - nav brīvības bez atbildības. Man visada yra beviltiškiausi tokie klausimai, kai kartais žmonės labai labai nusiminę dėl kažkokių tai dalykų, praranda prasmi ir saku, kā man davė tā laisvība. Man ļoti bezcerīgi izskatās tie brīži, kad cilvēki kaut kādu iemeslu dēļ vīlušies un noskumuši, saka, ko gan tā brīvība man īsti ir devusi. Arba ne uz to, ka laisvē kovoju. Vai arī ne par tādu brīvību es cīnījos. Aš tai manau, kad mēs kovojam uz laisvē, o kaip tai laisvē priimam, ar, ar esam pajėgus gyventi laisvėje. Es domāju, ka mēs cīnījāmies par brīvību. Čia jau tagad... šiandienos uždavinys. Kā mēs to brīvību pieņemam un kā mēs tajā dzīvojam, tas ir tieši šodienas uzdevums. Ir turbūt klausimas, turėtų būti ne keliamas, vismaz nu, man artimesnis, ne ką man davė, bet ką aš dodu gyvenimui. Un man liekas, ka galvenais ir jautājums nevis, ko man deva, bet ko es dodu šai dzīvei. Ir turim kalbėtis, turim kažkaip, to kelio nėra. Suprasti, per dialogą, kažkaip suprasti vienas kitą, nebūtinai pritarti, bet išgirsti, kas, kokios baimės, kokie poreikiai slypi už nepatenkintų žmonių. Es domāju, ka vienīgais ceļš, kā, kā iet uz priekšu, ir, ir runāties caur dialogu. Ne obligāti piekrītot viens otram, bet sadzirdot viens otru, sadzirdot viens otra bailes, vajadzības. Nes kai tu supranti kito poreikius arba kas tai yra, uh, Tai gali būti pradžia susikalbėti tokiais nu, at, mums rūpimais šiandien klausimais. Jo tad, kad tu saproti tā otra cilvēka, sadzirdi tā otra cilvēka vajadzības, tas ir sākums, lai veidotos saruna. Ir tada kito nematai kaip pabaisus. Un tad tu neskaties uz citu kā uz briesmoni. Man atrodo, mes krikščionys turėtume vienas iš tokių didesnių iššūkių šiais laikais nedemonizuoti kitų. Man liekas, mums kā kristiešiem šajos laikos viens no svarīgiem izaicinājumiem ir nedemonizēt otru cilvēku. Ir nepamiršti tikėjimo, nepamiršti Dievo, kad Jis yra tikrasis istorijas šeimininkas. Un arī neaizmirst, ka patiesais vēstures saimnieks ir Dievs. Mes esam tik to pārējo tikrovė. Mēs esam tikai tāda nomalas realitāte. Hmm. Paldies, māsā. Es uztveršu to kā novēlējumu man, un mums visiem, arī rādījumam, arī Latvijas klausītājiem un visai mūsdienu sabiedrībai. Jo patiešām uh, klausīšanās ir eh, jā, tas, kas, tas, kas mums pietrūkst, un sevis, sevis veltīšana un ziedošana citiem, tas vienmēr ir jautājums, ko uzdot pašam sev, vai es daru pietiekami. Um, māsas, vēl tikai pēdējais jautājums. Um, jūsu kongregācija, Euharistiskā Jēzus māsas, jūsu viens no tādiem galvenajiem aktīvajiem uz, Uzdevumiem ir aktīva apu, apustuliskā darbība, palīdzēšana priesteriem, draudzes darbā, bērniem, jauniešiem, ģimenēm un uh, vispār evanģelizācija. Kā mēs, ko mēs uh, kā radio klausītāji uh, Latvijā, Lietuvā, ko mēs varam jums palīdzēt, kā varam atbalstīt jūs un jūsu darbu? Varbūt arī pateikties kādā veidā. Varbūt iekot. Aš manau, kad mes vieni kitiems padedam, būdami geresni ir tvirtesni savo pašaukimuose, kur esame. Es domāju, ka mes palīdzam viens otram, kad esam labāki un stiprāki tajos aicinājumos, kur katrs esam. Ir tada vieni kitiems, kaip bendrakeliaiviai, nu, keliaujam. Tad mes kā ceļa biedri ceļojam kopā. Kuo tvirtesnė šeimos, tuo manau, kad dvasininkija pašvestas gyvenimas stiprėja. Jo stiprākas ir ģimenes, jo stiprāk arī kļūst eh, priesteri un konsekrētās dzīves cilvēki. Ir lygiai, ko geresni vienuoliai, to tvirtesni šeimos. Un jo labāki klosteri eh, ļaudis, jo stiprākas ģimenes. Tai rodo mūsu krikščionības istorija. To pierāda mūsu kristietības vēsture pasaules eh, mērogā. Jā. Yeah. Tad eh, paldies vēlreiz jums, māsas, eh, par šo laiku. Ehm, atgādinu, ka šorīt sarunājāmies ar ehm, Euharistiskā Jēzus kongregācijas māsu Bernadetu Mališkaiti no Lietuvas. Un, eh, starp citu, šis gads ir jubilejas gads, 50, 50 gadi kopš pirmo reizi iznāca um, izdevums Lietuvas katoļu baznīcas kronika, un viss gads ir pasludināts uh, tieši tieši Lietuvas katoļu baznīcas hronikas gads, par cik 50 gadi kopš pirmais izdevums ir iznācis, un tad sirsnīgi sveicu arī uh, vēlreiz jūsu māsa par šo apbalvojumu, ko saņēmāt, un kā arī jūsu līdzstrādniekus un visus, kas ir bijuši iesaistīti. Un, jā, vēlu, lai arī šodien, mūsdienās, mūsdienu darbā, mūsdienu cīņās, kuras katram mums ir jāizcīna, lai arī jums ir Dieva svētība un palīdzība visās lietās. Un paldies māsai Emanuēlai par kalpošanu un arī par tulkošanu šajā rītā. Paldies! Aču.